in Abraham se tyd het God vir Abraham 'n 'n instelling gegee. Uh ons lees daar in Genesis 17 en dit is 'n is 'n lang storie wat ek gaan probeer kort maak. Maar wat gebeur het is soos wat God is in sy liefde kom soek hy altyd die mense op. Dit is altyd God wat die inisiatief neem. En so deurloop sy oor die hele aarde om diegene te kragtigste steen wie se harte onverdeeld op hom gerig is. En so soek hy en jy weet ou Adam Hy het Adam gemaak na sy beeld en gelykenis. Hy het hierdie kosbare verhouding met Adam gehad soos 'n vader met 'n seun het, soos 'n uh man met sy vriend het en Adam het 'n verkeerde keuse gemaak en 'n groot gemors aangejaag. En toe die wêreld nou mos nou verval en in sonde geval want deur die misdaad van een het die sonde in die wêreld gekom, deur die sonde die dood, die dood tot alle mense deurgedring sê Paulus. En maar God het nie opgehou om lief te hê nie want God is liefde. En in sy opsoekende liefde het hy ouens gevind, ou soos Henog, ou soos Noag en so so dit aangaan. En uiteindelik kom ons 2000 jaar later by Abraham uit. En dan sê hy vir Abraham, Abraham, ek het 'n droom vir jou lewe. God sê dit 'n droom vir elkeen van ons lewens. En my kom bevestig dit so spesiaal, so direk met Abraham. Hy sê ek het 'n droom vir jou lewe, Abraham. En ek wil baie graag hê Abraham dat dat hierdie droom in jou lewe moet realiseer. Hy sê ek wil jou groot nasie maak. Hy sê ek wil jou naam so groot maak dat die nasies van die aarde in jou geseen sal wees. Uh, en ons weet dat God eindelijk nie praat hier van Abramse fysische nageslag nie. Hy praat eindelijk van een geestelike nageslag. Uh, want in Galatius beskryf Paulus uh, hierdie beeld, hy sê, hy sê die sien wat God aan Abraham beloof het, was aan sy saad. En dan sê hy, sy saad is enkelvoudig. En nou dan praat hy dus nie van Abrahamse fysische nageslag nie, hy praat van die saad, van Abraham, die saad van die geloof, praat hy van Jesus Christus, wat uiteindelijk gekom het, om sonde te word in ons plek, nee. Maar in elk geval, Abraham het God aangegryp, en het by God begin wandel, en uit die aard van die saak het Godse belofte vir hom een fysische nageslag ook ingesluid. En hy het al Godse beloftes in besit geneem, behalwe die belangrikste ene, dit is om een fysische nageslag te heen. En toe wat ons sien, is dat uh, na 24 jaar kon Abraham het nog nie recht kreeg. Na 24 jaar, toe sy 99 jaar oud, dan Sara 90, hulle het nog nie, hulle het nog nie hierdie seën van die belofte nie. En dan verskyn die Heer aan Abraham en hy sê, Abraham, wat my aangaan, my verbond is met jou. Hy sê, ek het een ooreenkomst met jou, my verbond is met jou. Hy sê, maar jy moet my verbond hou. Hy sê, om die verbond te laat werk, is daar twee kante. Hy sê, wat my betref, hy sê, I'm holding up my part of the bargain. Hy sê, maar wat jou betref, jy moet my verbond hou. En dan sê hy vir Abraham, Abraham, jy het nodig om besnyd te word. En God stel die besnydenis in en hy trek die besnydenis van daar af sommer deur na sy dan Abraham se nageslag toe. Hy sê elke seentjie wat 8 dae oud is moet besny word. Nou ek wil hê ons moet dit verstaan. Die besnydenis word daar 'n verbondsteken vir Abraham. Maar dit is vir Abraham baie meer as 'n verbondsteken. En dit was veronderstel om vir sy nageslag baie meer te wees 'n verbondsteken. Want ek wil net hierdie ding in perspektief kry dat ons dit reg verstaan. Want vir Abraham was die besnydenis 'n seël van die geregtigheid van die geloof, so sê uh, Romeine 4 vers 11. Hy sê dit was 'n seël van die geregtigheid van die geloof toe Abraham nog nie besny was nie. En nou as ons kyk na die seël van die geregtigheid, die een wat die geregtigheid verseël is God se Gees, is die Heilige Gees. Met ander woorde, die die besnydenis was 'n beeld van die teenwoordigheid van God se Gees. Uh, die besnijdenis is letterlik soos een ring, is een stuk ringvel, nee. En die, die essentie daarvan, die ring, is precies die wat ons aan ons vrouw sy, sy vingers steek, soos met die trouw. Want die ring het nie einde nie, dit hou aan. En Godse geest het geen einde nie. En daarom Godse, die, die teenwoordigheid van Godse geest by Abraham, en Abrahamse bewustheid van Godse geest, en Abrahamse toelachting, dat Godse geest by hom, hom kon oortuig, van dat God dit bedoel as hy sê ek is wakker oor my woord om dit te volbring. Dat God dit bedoel dat hy sê wat my aangaan, my verbond is met jou. Ek het nie verander nie. Jy weet Abraham het intussen uit 'n paar ander triks uitgehaal, hy het 'n draaibuis by Hagar gemaak. Jy ken al daai ander goeie geskiedenis, nê? So Abraham was nie so heeltemal kosher nie, maar God sê ek kyk nie daarna nie. Hy sê ek kyk na my woord. My woord is vir my belangriker as enige ding wat jy kon gedoen het. Hy sê kom wandel jy net met my. Kom net in pas met my. Hy sê, dan sal jy opreg wees. As jy in pas met my kan kom, moet daar iets in jou leven inskop, en dis waar oor het vanmorgen gaan, mense, om in pas te kom met God. Jy weet, baie keer, dan sê ons, ons is in pas met hom, maar, maar ek weet hier met jouself vandag, is ek in pas? Is ek rechtig in pas? Goed. En ons weet, dat drie maanden Maar dit wat Abraham in in 99 jaar nie kon reg nee, is hom seker nie. Hy het hom seker nie vrugbaar gewees van sy eerste dag af. Hy kon sê van 15 af tot 99 nie kon reg kry nie. Kom kry Abraham nou in 3 maande reg. In 3 maande se tyd toestaan Sara swanger. En ons weet die seun van die belofte Isak word gebore. So hier het 'n verbondsteken gekom en daar kry ons die begrip van 'n verbondsteken. Maar die besnyding is later uitgebrei onder die wet en in die uitbreiding van die wet verder nou as die 10 gebooie, daar's ons nou die Talmud ook nou baie gebooie en goeders wat hulle moes onderhou, was een van die goeders wat wat die volk van Israel moes onderhou, was die besnydenis. En daar's ook gesê wat er gesê die een wat nie besny is nie moet uit sy volksgenote uitgeroei word. Bedoelend dit ek dink dis wat ehm um, Paulus bedoel as hy in Romeine 8 sê hy wat die gees van God nie het nie behoort nie aan hom nie. Jy sien dis die beginsel daar. Goed. Maar toe kom Jesus. En Jesus sê, ek kom nie om die wet te ontbind nie, ek kom om het te vervul. En ons gesê, ontbind sou wees, dat hy sê, deps ouwers, ek kanseleer die wet, het bestaan nie meer nie. Maar vervul beteken, dat hy die vereistes van die wet moes nakom, en dat hy sonde gemaakt moes word met ons sonde, dat hy skuldig bevind moes word, daarmee veroordeel word en gestraf word. En die vereistes wat die wet gestel het, elke vereiste verstraf moes nakom. Hy, elke stikkie straf en veroordeling wat daar vir die oortreding van die wet nodig was wat die wet vereis het, was op Jesus. Daarom sê Romeine 8 vers 3, God het wat vir die wet onmoontlik was deur die swakheid van die vlees, het hy die sonde veroordeel in die vlees. Die sonde van die mense, my en jou sonde veroordeel in die vlees van sy seun. En hy het die straf gedra en nou het hy die wet volbring. Daarom dat Paulus tereg kan sê vir die Galasiërs. Hy sê ek kan nie verstaan dat julle gehoorsaam geword aan 'n ander evangelie nie. 'n Evangelie wat gaan oor die werke van die wet. En, en nou gebruik hy as een voorbeeld van die werke van die wet, die besnijders in Galatier 5, en hy sê, ek sê vir julle, as julle julle nou laat besnij, want Christus vir julle geen waar nie, dat julle van die, van die genade verval. So net om te wees hoe ernstig is dit, dat as hy die wet vervul het, dan is ons geloof, is dat hy die wet vervul het, en dat ons nie weer die, weer die wet moet nakom, om punte by God te kry nie, om gins by God te kry. Die essentie is hier, dat ons nou in verhouding met God kan kom. Goed. Maar toe het daar een ding gebeur, voor die, die ou verbond afgesluit is, verskyn daar een man op die toneel met naam van Johannes die Doper. En Johannes begin doop, hy begin mense doop. Nou die woord doop is die woord baptizo, dit beteken uit ouds in die Jordaan gevat en onder die water ingedruk. Want baptizo beteken om toe te maak met. En wat het hy gedoen daar? Hulle was onder die ou verbond. En onder daar die ou verbond het hulle skuldig gewees omdat hulle die wet nie nagekom het. Hulle was te strafbaar gewees. En nou het hulle gekom as 'n beeld van hulle straf. Het hulle gekom en hulle is begrawe. Johannes het hulle in hierdie watergraf ingesit want onder die water kan jy nie leef nie. En met die belydenis van 'n sonde sê Here, ons weet ons verdien die dood. Ons gaan nou in die dood in. Ons verdien die dood vir ons sondes. Ons gaan in hierdie dood in om op te kan staan om te kan lewe daarsonder. Dit was die doop van Johannes. En Jesus Jesus kom self ook na Johannes toe en hy sê jy moet my doop en Johannes sê maar jy maak 'n fout is ek jy wat by moet doop. Hy sê ek is eers waardig om jou skoenriem los te maak. Dan sê Jesus as ons geregtigheid wil vervul, as ons hierdie proses waardeur ek moet gaan wil voltooi, dan jy nodig om my te doop want dan moet ek my onder onsself onder die wet plaas want Jesus was bo kan die wet. Jesus het nooit die wet oortree nie. So hy het nie nodig gehad om gedoop te word nie. Dis waaroor Johannes protesteer. Maar Jesus sê die feit dat ek in daai water gaan demonstreer ek vir jou dat ek die skuld gaan dra, dat ek gaan sterf in die mensdom se plek, dat ek die straf van die wet gaan dra. En daarom sê hy laat dit toe, dit pas ons so om alle geregtigheid te vervul ons en ons weet Johannes het hom gedoop. Maar toe gebeur daar iets. Toe Jesus uit die water uit opkom, toe sien Johannes die Heilige Gees in die gedaante van 'n duif op Jesus. Wat was dit? Dit was die uitstorting van God se Gees uit Jesus uit. Waar was God se Gees binne hom? En so daar iets gebeur in die doop, het daar iets gebeur, wat ek wil amper sê, die hek oopgemaak het, vir Godse geest, wat in Jesus was, om uit te stort. En nou ons sien van die oomlik af, sien ons begin Jesus' bediening, begin sy wonderwerke, begin die gaves van Godse geest werk in sy leven, die sigtbare manifestatie van Godse geest in sy leven. Goed, dit gebeur met Jesus. En dan sien ons, kom Jesus en hy kom vervul die wet. Hy sterf en hy staan op uit die dood uit na hy opgestaan het, sê hy aan my gegee alle mag in die hemel en op aarde. Hy sê gaan julle en maak julle nou disippels van al die nasies. En en dan sê hy hierdie ding en doop hulle en leer hulle. En nou gee hy vir ons 'n opdrag. Hy sê gaan maak disippels en doop hulle. Maar is dit nou dieselfde doop wat Johannes gedoop het? Die antwoord is nee, dis nie dieselfde doop. Want jy sien, in Handelinge 19 lees ons dat daar 'n klomp disippels gelowig geword het en ehm Paulus kom by hulle en sê, "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowig geword het?" Nou ons weet die antwoord is ja, hulle kon nie gelowig word sonder die Heilige Gees nie. Hy is die Gees van geloof. Eh, maar hulle sê nee. Hy sê, "Ons het nog nie eers gehoor van die Heilige Gees nie." En dan sê eh, Paulus vir hulle met watter doop is julle gedoop? Hulle sê met die doop van Johannes. Hy sê dis die verkeerde doop. Daar's 'n ander doop waarmee julle gedoop word. Hy sê dis die doop in die naam van Jesus Christus en hy doop hulle oor. Hulle is nou regte wederdopers, nê? Nee hy doop hulle oor, hy sê, jylle moet gedoop word in die naam van Jesus, en wie wat gebeur? Hy het hulle hand opgeleg, en die heilige geest het gemanifesteer, die hek is oop, die heilige geest gemanifesteer, en hulle tentale gesprek het begin profiteer. Goed, maar toe 400 jaar verder, en so is het, baie mense is toegedoop, na Petrus gepreek het, op Pinksterdag, is dat 3000 mense gedoop, dit was nogal, dit moes nie dag wees soos vandag, waar die mense voltydse water nie loop nie, uh, dit sou nie werk nie, maar in elk geval, wat toe gebeur, 400 jaar later. 400 jaar later. Ek weet ons het daar 'n visie gevind, uit daar 'n huwelik plaasgevind tussen die Christendom van daai tyd en die Baal godsdiens van die Romeinse stelsel, die twee het een geword. Konstantyn die Romeinse keiser het gesien hy kan nie meer regeer sonder die hulp van die Christendom nie en toe verklaar hy die Christendom, die Christelike kerk staatskerk en hy uh, in in daai proses het hy ehm uh, toe al die simbole, die die heidense afgoderry simbole het hy gebring en hy het dit Christelike name gegee. Byvoorbeeld ons het ons na die beeld gekyk van die moeder en kind was Nimrod en sy ma. En dit het toe Jesus en Maria geword. En die geboorte van Nimrod was met die draai van die van die son in die noordelike halfrond was 25 Desember. En dit was Nimrod se verjaardag, toe bring hulle dit sommer Jesus in. Jesus nooit daai tyd gebore nie. So die hele Kersfees is 'n is 'n onwaarheid wat wat gebou is op daai visie wat daar tussen die kompromie wil ek sê tussen die Christendom en die in die afgodery. En net so word die die beeld van die kinders wat aan Baal besweer was, aan 'n leuen besweer was deur besprinkeling in die okkultiese afgodery word ingebring en die doop genoem. En dit was nooit die doop nie. En daar kom die besprinkeling vandaan. Met ander woorde, as ons nou 2000 jaar verder is, dan sien ons in die laaste 1600 jaar in 'n groot groot deel van die Christelike kerk, ook in die reformatie, ook in eh, daarom nou nie ek wil die die Pinksterouers het hier ding raak gesien, die Anabaptiste en die Pinkster en die Vernuwingsouers het hier ding raak gesien. Maar word hierdie saak nog steeds gebruik om babetjies te besprinkel met 'n doopformulier waarna ons later gaan kyk maar die oorsprong hiervan, dit is en was nooit een doop nie. Dit was nooit so bedoel nie. Die twee theoloog van die, van die NG Kerk, uh, Prof. Henny Stanner en, en uh, Prof. Janie Lou, het een boek uitgebring, die doop die eerste 400 jaar na Christus, wat wees dat in die, en dit is ouwens, wat nou in die kweekskool staan, waar die, wat, van die ouwens wat sê, dat die kinderbesprinkeling skriftuurlijk is, daar is geen skriftuurlijke gronde daarvoor nie. Hulle wys in daai boek dat die geskiedenis wys vir ons dat in 400 jaar na Christus daai ouens nie besprinkel is nie. Die enigste rede waaroor ouens dan nou nie geonderdompel was nie, was omdat daar nie genoeg water was nie. Toe hulle hulle so nat as moontlik gemaak om die simboliek van die graf deur te gee. Maar besprinkeling het nie bestaan nie. Dit het gekom uit die Baal godsdienst uit. Goed. Maar ek wil hê julle moet nou verstaan, vir 1600 jaar kom ons met hierdie pad. En toe na 1600 jaar, of nie nee, 1600, baie, ach, pop, al 100 jaar en meer gelede, het die baptiste gekom en gesê, nee, nee, nee, daar is die soeits as een besprinkeling, daar is die skrifgronde voor nie. Ons weet nou waar vandaan kom, toe lees hulle weer die doopraak, die werklike doop, en, en hulle laat hulle doop, en is interessant, Luther en Calvijn het hulle vervolg, die reformatiemanne, wat vervolging geken het vir hulle geloof, het toe die baptiste vervolg. En van die baptiste af het die Pinksterbeweging gekom ensovoorts. En die ouens wat daarna gekom het, het die doop raak gesien en is gedoop. Maar om die doop om jy sien dis wat ons baie keer doen is om as ons iets uithaal wil ons iets anders in die plek daarvan sit. En toe ons nou die doop, die besprinkeling wegvat en besef maar die besprinkeling is nie 'n waarheid nie. Dis daar's nie geskrifgrond voor nie. Toe sê ons maar dan moet ons iets anders doen. En toe sien ons in die Pinksterbeweging in die plekke dat babietjies word ingeseën. En nou om nou die term inseën het ek 'n probleem mee. Want jy sien, wat is nou inseën? Die babietjies is geseën. Hæ? <laughs> die Here het, het hulle geseën. Maar wat het gebeur? Wat waar kom dit vandaan? Met die maas bring hulle babietjies na Jesus toe. En hulle sê, Here kom seën hulle. Dis die beste ding wat ou kan doen om jou babietjie na Jesus toe bring en sê, Here, seën hom. In die as hulle dan nou die babatjies wou besprinkel as hulle nou so gedoop moes word, dan sou die disippels sê bring hulle. Onthou Jesus se disippels op 'n stadium meer gedoop as wat Johannes die Doper se gedoop het. Dat Johannes die Doper se disippels na na Johannes toe gaan het en gesê het luister man, luister, jy's mos die doper nou daai doop daai ons meer as jy. Toe sê Johannes man, los hom uit. Hy sê ek is net die vriend van die bruidegom. Maar verstaan jy, so dis duidelik dat hierdie babatjies wat gebring is, en nie gedoop is nie. En die disippels het gesê, "Nee, luister, dis nie vir hulle nie, laat hulle gaan." <laughs> maar dan sê Jesus, "Nee man, bring hulle hier." En hy lê sy hande op hulle en hy seën hulle. Hy sê, "Want dan sulk is bo die koninkryk van die hemele." En wat Jesus daarmee doen, hy sê, "Ek erken hulle. Ek erken die babetjies. Ek erken die kleintjies. Erken ek as volwaardige lede van die liggaam van Christus op aarde. Hy sê aan sulkes behoort die koninkryk. En hy gaan verder. Hy sê as ons nie word soos die kindertjies nie, kan ons die koninkryk nie in besit neem nie. Nou, wat bedoel hy as hy sê as ons nie word soos die kindertjies nie, kan ons die koninkryk van God nie in besit neem nie? Wat daar gebeur is dit. Hy sê 'n kind kom nie en sê uh pa sal pa vir my iets so gee, dan sal ek vir pa dit en dit doen nie. Dis mos nie jou kind wat ek praat nou nie van groot kinders, ek praat van kindertjies. Wat sê kinders, pa, ek honger. Pa, ek sê dis vir 'n roomys. Gerard het al sê pa, ek het 'n goeie idee. Jy kan vir my of 'n roomys of 'n koeldrank koop. Either side I win. Hè? Huh? Maar verstaan jy, die beginsel van hierdie goed is is is hy kom om niks aan te bied nie. Hy is net. Hy bied niks aan nie. Hy sê net jy's my pa. Pa. En en nou sê God hierdie ding. Hy sê as jy nie word soos een van hulle nie, as jy nie net voor God kan staan en sê Here, U is my pa nie. As jy sê, ek gaan een bijdra maak, jyre, wat kan ek jy betaal, wat gee jy vir my? Huh? Ek sê, kan jy die koninkrijk van God, sê nie, sê, sê nie deel wees van die koninkrijk van God nie. So die koninkrijk verkry ons, dier te ontvang, en nie te gee nie. Goed, um, so dit was die concept van inseen. Maar nou, spraat ek nie nou oor die ding, en ons het in ons gemeente, het ons begin, en nie kinders ingeseen nie, maar kinderkies geseen. En dit is nog steeds die status quo. Maar nou besef ons, daar is nie meer van Godse geest in my, as wat daar in jou is, as pa, of as ma, of as oma, of opa nie. So, elkeen van ons kan, kan die kinderkie sien. So, ons het nie nodig om hulle met een ritueel hieratoe te bring om geseen te word. Ons kan hulle self sien, maar aan die ander kant, as ons hulle in die gemeente sien, dan voeg ons ons net sien op sien. En dan dan betrek ons die gemeente in die gemeenskaplikheid daarvan om te sê ons erken dat die Here se naam is oor hierdie oukei groep. En ons bevestig as gemeente die seën. Hy sê waar twee of meer saamstem eh, ontvang hulle. So wat ek dus vir julle wil sê is die lang storie is ek dink dat ons in 'n sin in die gemeente dit afskeep. Ek ek wil nie graag sien dat die dat die inseën van babas 'n 'n teenvoeter geword vir die kinderbesprinkeling. Die kinderbesprinkeling wat my betref by die deur uit, hy bestaan nie, hy was nooit nie, hy, hy moes nooit gewees het nie. Maar die seën van babetjies is dis mos nou logies dat ons ons kinders wil seën en dat ons dat ons bevestig dat die Here se seën oor ons kinders is want hulle word nie meer in sonde ontvang en gebore nie. Onthou net want Jesus het het vir ons geword die geregtigheid van God. En na die kruis is ons geregverdig en word hulle nie meer as in sonde van gebore nie. En wat ons nou doen is om juis dit te bevestig as ons die kindertjie seën. So ek wil 'n uitnodiging rig vir môre en sê ek wil ek wil van vooraf vir die gemeente nooi en sê as jy 'n behoefte het om jou kind te seën of om of laat ek dit so stel, as jy behoefte het dat ons as gemeente saam met jou stem oor die seën oor jou kind en dat ons as gemeente ook die seën oor jou kind bevestig, dan is jy baie welkom wees vrymoedig om jou kind te bring en te kom en in ons wil jou graag seën. Ons is in die seën besigheid. Petrus skryf dit vir ons in 1 Petrus 3. Hy sê seën want hiervoor is jy geroep. Dis ons erfenis sodat ons seën kan beerwe. Right. En nou het Willie in in Drenay hulle eh, vir, vir klein Nikolaas vanmôre gebring en gesê hulle wil graag hê ons moet vir, vir klein Nikolaas seën en dis wat ons nou presies gaan doen. So ons ons nooi nou sommer die familie om te kom of die gesin om te kom dat ons hulle dat vir vir Nikolaas kan bevestig dat hy geseën is. Ehm um, hierdie skrif binne in Psalm 147 drenai vir julle. Hy sê want hy het die grendels van jou poorte sterk gemaak. Hy het jou kinders binne in jou geseën. Hy wat aan jou grondgebied vrede verskaf, wat jou versadig met die beste van die koring, met die voeding vir jou kinders. So dit is vir my baie spesiaal. Dankie vir daai en dit is vir my baie spesiaal vanmôre om vir klein Nikolaas kan bevestig dat hy geseën is. Here dat net goedheid en guns van U af hom sal volg al die dae van sy lewe dat daar geen veroordeling in sy leven is nie. Heere, ons, ons, ons profiteer oor sy leven. Ons sien die droom, dat sy leven, een leven sal wees wat sal saak maak. Een leven sal wees, vader, wat een inpak sal hee, en die die wereld aan die plek sal maak. Dankie Heere, dat ons weet, dat die liefde alle grense oorskry het. En Heere, dat ons daarom in die geborge en ontvang is. En Here ons ons seën sy gemoed om van kleins af oop te wees om te ontvang dit wat u gees in sy lewe inspreek. Ons seën sy pa en ma, ons seën hulle gesin, Vader, om in wysheid met u te kan wandel, hierdie verhouding te kan hê om 'n voorbeeld te kan stel vir elkeen van die kinders. Here om om soos Josua te kan sê ek en my huis ons sal die Here dien. Ons seën hulle Vader en ons dankie dat die Seen so speciaal, so absoluut is, dat daar niks is, geen teenstand is, wat het kan kanseleer nie, ons eer hier in Jesus' naam. Amen. Goed, ons kom ons blijf vanmorgen na Ephesians 4 toe, ek wil hier ons medaal van vers 1 aflees. Paulus sê by vers 1, ek vermaan julle dan, ek die rechtvaardige van die Heere, hy sê, om te wandel waardig die roeping waarmee jy geroep is. Met alle nederigheid en sagmoedigheid en lankmoedigheid terwyl jy mekaar in liefde verdra en ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Hy sê die eenheid van die gees moet bewaar word deur die band van vrede. Uh hy sê omdat ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede. So vrede vrede om een met God te wees kan net kom uh as ons aanvaar wat Jesus vir ons gedoen het. Met ander woorde, as hy sê om ernstig te strewe om die eenheid van die gees te bewaar, is dit nodig dat ons elkeen van God se gees hoor. En as elkeen van God se gees word, is daar eenheid. So as daar nie eenheid is nie, dan het een van ons of albei nie van God se gees gehoor nie. Goed. So Daarom wil ek hê ons moet iets verstaan. Die strewe na vrede. Ons weet mos nou vrede, hier gaan ons nou oor vrede horisontaal, vrede tussen mense, vrede tussen ons, vrede tussen die mense van hierdie aarde. As ons na daai strewe na vrede kyk, dan moet ons onthou vrede kan nie ten alle koste wees nie. Die, die tragedie van die hele politieke bestel van die wêreld is die wêreld wil vrede hê, maar 'n kompromie vrede. En 'n kompromievrede is geen vrede nie. Die enigste vrede wat vrede is, is die vrede wat kom Irene, omdat ons deur die geloof geregverdig is, het ons vrede by God. Dis die enigste vrede. Vrede is om een met God te wees, to join, om een met God te wees. So die enigste vrede as hy sê ernstig strewe om die eenheid van die gees te bewaar deur die band van vrede. Ons kan net eenheid van gees hê as ons vertrekpunt dieselfde is. Goed. Dan gaan hy aan. Hy sê Uh dit is een liggaam en een gees. Soos jy ook geroep is in een hoop van julle roeping. Een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal wat oor almal en deur almal en in julle almal is. Maar aan elkeen van ons is die genade gegee volgens die mate van die gawe van Christus. Hy sê dit is een liggaam en een gees, soos julle geroep is in een hoop van julle roeping, een Here, een geloof, een loop. En ek wil vanmôre praat oor hierdie drie goede. Een Here, een geloof, een doop. Kyk mooi. As ons kyk na een Here, dan sê ons hoekom sal Paulus hierso praat van een Here? Is daar dan sprake van 'n tweede een? Hoekom het hy dit nodig om melding te maak van een Here? Die antwoord is, onthou wat Paulus gesê het, Paulus het gesê, as ons kyk na, hy sê een Here, een geloof, kom ons kyk sommer een geloof te selle tyd, kyk maar wat gebeur, Paulus sê vir die Galatiërs, weet jylle betover, of hoekom raak jylle so gauw afvallig na ander evangelie toe, terwyl daar nie een ander een is nie? Nou, wat is die doel van die evangelie? Die evangelie is die goeie boodskap, wat die doel het om ons te laat glo, stem julle saam? Die skrif sê sonder geloof is dit onmoontlik om liefde se sin te gee. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So om te glo het 'n kennis nodig. Geloof begin waar God se wil bekend is. As ek nie weet wat God se wil is nie, waaraan glo ek? Wat glo ek? Onthou net ek praat nou die aand weer met 'n ou. Ek sê, "Wat is die verskil tussen tussen jou geloof en die duiwelse geloof as jy in God glo?" Jakobus sê Jakobus 2:19. Hy sê julle glo dat God een is. Die duiwels glo dit ook en hulle sidder. Die duiwel was daar. Die duiwel glo beter as ons. So om te glo in God, is ek die duiwels nie voor nie. Die duiwels glo ook in God. So dit gaan nie hier oor om in God te glo nie. Dit gaan om te glo wat hy gedoen het. Om te aanvaar wat hy vir ons gedoen het, want die duiwel kan dit nie aanvaar nie, want hy het dit nie vir die duiwel gedoen nie. Maar wat hy gedoen het toe hy kom sonde word het, het hy vir ons kom doen. Jy sien, en nou kyk nou waaroor sê hy een Here en een geloof. Kyk mooi. Die ingesmokkelde valse broeders waarvan Paulus in Galasiërs 2 praat, het gekom en gesê nee, maar die evangelie is is nie so eenvoudig soos Paulus sê nie. Paulus se evangelie was eenvoudig. Paulus het gekom en gesê God het hom vir Jesus wat geen sonde geken het nie, het God sonde gemaak met alles wat was, alles wat is en alles wat sou kom. Hy het al die sonde, al die oortredinge, al die misdade, al die gebrek, al die siekte, al die vloek, alles het hy ingetrek tot in die kruis in. Hy het, dit is op hom geplaas. Nou ek wil net sê, as God dit dan op hom geplaas het, kan dit nog op ons wees. Hy het dit mos nou op hom geplaas. Ja, hy het dit op hom geplaas. Hy het hom skuldig bevind daarmee. Hy het hom gestraf daarmee. Dis die vervulling van die wet. Nou as hy dis nou sê een Here, een geloof, wat glo ons? Dis nie wie ons glo nie. Onthou om te sê ek glo in God beteken niks. Maar wat gaan vir jou iets gaan beteken is ek glo wat hy vir my gedoen het. Dit dis die groot verskil. Ons glo in elk geval in God. <laughs> Moes ek sê die duiwel glo ook in God. So dit gaan oor wat ek glo, nie wie ek glo nie. Ek glo in elk geval in God. So ek glo, dis nie dat ek nie in God glo nie, ek glo in God. Maar verstaan jy, dit help my nie. Daar's duisende Christene daar buite. Ek sê wat sê, hulle glo in God, hulle glo in in Jesus Christus, hulle glo dat hy vir die sonde van die wêreld kom sterf en die duiwel glo dit ook. So wat ons nodig het is om te verstaan dat hy sonde geword het met my sonde dat hy gestraf is daarmee dat God my sonde van my afgehaal het en hom daarmee sonde gemaak het wat beteken dat ek nie meer daai sonde dra nie. En toe Jesus hom opwek uit die dood uit sê sê ehm um, eh, 1 Korintiërs 15 vers 16 hy sê as Christus nie opgewek is nie dan is julle nog in julle sonde. Anders gestel As ons nog in ons sonde is, beteken dit ons sê daarmee Christus is nie opgewek nie. Vir 2000 jaar word ons bepreek word vir ons vertel dat ons sondaars is. Met ander woorde wat wat in daai uitspraak lê dat ons sondaars is, sê eintlik dat Jesus nie opgestaan uit die dood uit nie. Dis presies wat die duiwel wil hê. Want jy sien as Jesus nie uit die dood uit opgestaan het nie mense, dan is ons in ons sonde, dan is ons verlore. Maar as hy opgestaan het uit die dode, dan is dit waar wat die Romeine 4:25 sê. Hy sê hy's oorgelewer. Ons misdade was die rede dat hy oorgelewer is en ons regverdigmaking, toe ons regverdig voor God gestel is, ons skuldig voor God gestel is, toe kon God hom opwek uit die doodheid en daarom was ons regverdigmaking die rede vir sy opstanding uit die doodheid. So nou verstaan julle een Here in een geloof. Een Here beteken die Here wat ek glo, die Here met wie ek 'n pad loop, is die Here wat al die straf gedra het, wat al die oortredinge en die ongeregtighede en die misdade op hom geneem het, wat al my siektes in sy liggaam gedra het wat die vloek geword het in my plek, wat oorgelever is en dood is, op wie al ons ongerechtigheid neergekom het. Dis die Heere. En omdat het is, sê God, daarom sal ek aan hulle sondes en oortredinge nooit meer dink nie, hoekom? Want God sê, die sondes en oortredinge wat kom, het ek al reeds ook voorbetaal, het ek ook die straf voorgedra. Hy sê, daarom bedink ek dit nie, want dit is afgehandel in die kruis. Hy sê, wat ek nou bedink, ek bedink nou een nieuwe skepping. Ek kyk na jou, en daarom kan hy sê, ek het jou in die moederskoot gevormd. Daarom kan hy soveel te meer vir ons vandag sê. Hy sê, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Voor jy nog uit die lichaam voortgekom het, het ek jou al klaar profeet van die nazies gemaakt. So ons sien wat is Godse hart nou, wat hy, wat hy ons nader trek. En nou sien ons, dat die, die een Heere wat ons dien, die een Heere met wie ons bezig is, wat ons nou ernstig strewe om die eenheid van die geest te bewaar, hierdie Heere is die Heere wat ons lief gehad het en volgens gesterf het ons nog sonders was. Dis die Heere, wat ons nie veroordeel nie. Dis die een wat ons nie beskuldig nie. Dis die een wat aan ons sondes oortredinge nooit meer dink nie. Dis die een wat 'n offer gevind het vir alle oortredinge. En daarom kan ons met vrymoedigheid in verhouding met hom wees. Dis die een Here. Mens sien ek en jy het groot geword, miskien eh, miskien nie jy nie, maar ek. Ek het groot geword met 'n ander Here. 'n Man met 'n lang baard en 'n sambok in sy hand wat reg staan en wat fout soek en fout vind en gedurig deur kyk na al my foute en my geduldig teenoor die vingerstuk en my waarsku soos hy die volk van ouds gewaarsku het. En hulle dreig omdat hulle nie na die waarskuwing luister nie en dan uiteindelik hulle straf met met ballingskappe en met met sprinkaanpla en met droogtes en met al daai goeters omdat hulle nie luister nie. Jy sien maar nou as Paulus sê daar's ja, een Here dan sê die Here die droogtes en die ballingskappe en en al hierdie goeie dit was op my seun. Hy het dit gedra vir jou en daar is niks meer oor wat jy hoef te dra nie. En al wat ek oor het, is om, om na jou te kom en te sê, ek het jou lief, ek wil verhouding met jou hee. Dis die evangelie. Dis Paulus die evangelie. Maar jy sien die ander evangelie het die ander Heere voorgestel. Daarom sê Paulus, daar is een Heere. Wat er een is die een met wie ons in verhouding is. Is dit die een wat ons vrees, of is die een wat ons lief het? Is die een wat ons trek met kode van goede tierenheid, of die een wat ons aanjag met die sambok? Hy is die herder van die skape, die herder loop voor die skape uit, hulle ken sy stem. Hulle volg hom gewilliglik. Maar wat is die huurling wat vlug? Is die een wat agter die skape loop met die sweep en die sabok. So watter is die beeld van die Here wat ons een Here, een geloof. Wat glo ons? Glo ons dat hy vir ons sonde geword het of glo ons dat ons nog sondars is? Jy sien, een geloof. Daar kan nie 'n kompromie wees nie. En daarom het ons in die laaste tyd vir mekaar gesê, ons kan nie ja sê vir God se geregtigheid nie. Ons kan nie ja sê vir hierdie grootse geskenk wat God ons gegee het. Hy gesê het, hy het hom wat geen sondig ken nie sonde gemaak sodat ons kon word die geregtigheid van God in hom. Ons kan nie daai geskenk aanvaar as ons nie nee kan sê sonderskap nie. Ons kan dit nie doen nie. Jy sien so as dit nodig om op by 'n punt te kom en te sê Here, maar al klink dit vreeslik want jy sien sommer net terwyl van van herhaling daarvan, jy verstaan nie dat ek het 'n stand en dat ek het 'n wandel. God het my op volmaakte stand gegee deur die offer van Jesus. Ek staan volmaak voor hom, nie op grond van wat ek gedoen het nie, maar op grond van wat hy gedoen het. Maar in my wandel is ek nog nie volmaak nie. En nou mag nou sê God, ek sien jou nie meer na die vlees nie. Een het vir almal gesterwe. Ek sien jou nie meer na jou wandel nie, ek sien jou na jou stand. God sê ek, ek kyk na jou stand. Wil jy nie saam met my kyk na jou stand nie? Dan sê jy sien dat jy volmaak is vir my. Dat jy aanvaarbaar is vir my, dat ek jou liefhet net soos jy is. Dat ek elke kleintjie aanvaar net soos wat hy is daarteenoor kan ek kyk na my wandel en sê Here, ek maak dit nie, ek maak dit nie, ek maak dit nie. Raai net wat? Dit waarop jy fokus gaan jou oorweldig. En hoe meer ek kyk na my wandel wat dit nie maak nie, hoe meer gaan my wandel my aftrek, hoe meer gaan ek 'n slaaf word van my wandel, hoe meer gaan ek 'n slaaf word van die van die mag van duisternis waaruit ek oorgebring is want toe Jesus kom sterf het, het ons oorgebring uit die mag van duisternis oor oorgebring in die koninkryk van die seun van sy liefde. Goed, een Here, een geloof. En nou wil ek kom by een doop, is eintlik waaroor ek wil praat vanmôre. En dit is my so kostelik, jy weet, ons praat van ernstig streef om die eenheid van die gees te bewaar. Nou is ek besig om aan te trek vanmôre en en Henda sê, "Jy weet, ek het 'n ding wat op my hart lê." Ek sê, "Wat is dit?" Sy sê, "Weet jy, ons hierdie ding van die doop, ons skep dit af." Ek sê, "O, is dit so?" Nou, nou lag ek. Sy sê, "Want regtig, want hier is 'n krag in ons, verstaan hierdie ding nie reg nie." Ek sê, "Weet jy waaroor wil ek praat vanmôre? Wat die Here op my hart gelê het?" So ek wil maar net sê, daar is eenheid van die geest. Right. Nou goed, kom ons kyk, ek wil terugkom tot die eendoop. Ek het nou, net nou in die aanloop, het ek gesê, dat as ons praat van twee dope, hy sê daar is een heren, ek het nou gesê die twee heren, die twee gelove is die evangelie wat dier vrees werk, of die evangelie wat dier die liefde werk. Geloof wat, wat kom dier vrees, omdat ek bang is vir die heren, omdat ek die verkeerlik geloof, ek sê sonder en op pad hel toe, en onthou, dit was ons ingebouw, ingebouw in die, in die besprinklingsformulier. Die besprinkling het gesê, aangezien ons en ons kinders in zon ontvang en geboor is, en daarom kinders van die toren is. Huh? En toe ek dit geloo, het ek gesê, met ander woorde, God kyk na my. Trouwens, God kyk na wat ek nog gaan doen, want die klein babiekie het nog nie gesondag nie. En nou sê ons al, hy kind van die toren. So, so waarvoor ons bang, ons, ons loop een koes vir die houwe ons loop in krediet by mekaar maak om die hel vry te spring. Dis, dis waar oor gaan, dit was die evangelie van vrees. Dit het die valse broeders gebring, wat Paulus oor praat. Maar die evangelie, wat dier die liefde werk, ek geloof wat dier die liefde werk, het God gesê, ek het jou skuld betaal. Jy ontvang uit die hand van die dere dubbel vir al, al jou sonde, dubbele seen. En ek het jou nou geseen met alle geestelike seening in die jimmele. En ek het jou waarde gemaakt, met een offer vir altyd volmaak, die wat geheilig word en omdat daar een vergifnis van jou oortreding en misdade is, ook die wat nog kom, hy sê, is daar nie meer een offer nodig nie? So jy kan met vrymoedigheid nou na my toe kom, hoor jy die verskil in die twee evangelies? Goed, toe sien ons, daar is twee dope, en nou as ek vir jou sê, daar is twee dope, dan denk jy dadelijk, daar is die besprinkeling in die, in die sogenaamde groe doop, nee, die besprinkeling bestaan nie, die twee dope is die doop van Johannes en die doop van Jesus, en ek het dit net nou vir julle gewaas, die doop van Johannes, was een doop volgens die ou verbond. Maar die doop in die naam van Jesus is een ander, ander doop. Die besprinkeling moes nooit weer genoem word nie. Nou is daar een groot uh, eh, dispiet, wat jylle seker in die korante en oorals gehoor het, van die, uh, in die NG kerk specifiek. Uh, eh, maar ek dink dit geld eindelijk maar vir al die, al die sisters kerke en meer is dit. Is die lidmate bezig om by die, by die dogmatiek voorbij te groei? die lidmate kom kom nou onder die, die oortuiging van God se gees om te sê ons wil ons laat doop en meer en meer laat hulle doop en omdat die kerk hulle nie akkommodeer nie gaan hulle na ander plekke toe om hulle te laat doop. En nou sit die kerk met hulle hande en hare en sê wat gaan ons maak in die ding? En nou is kom die kompromie. Nou kom 'n gemeente soos Morlet, ek noem name hier vanmôre want ek wil hê julle moet verstaan wat is die gevaar van die ding. Nou kom die gemeente soos Morletta Park en hulle sê nee, maar ons sal jou doop. Ons sal hierdie kompromie maak. Dis in stryd. Dis in stryd met ons leerstelling, maar ons sal dit doen, maar net as jy erken dat die besprink laat jou besprinkeling as 'n babietjie is die basis en dan word hierdie tweede doop word dan nou 'n doopviering. Dis 'n absolute kompromie en 'n vernietiging van die waarheid van die doop om dit te doen. Want onthou daar's geen skrifgronde vir die kinderbesprinkeling nie. Ons weet dat dit kom uit die kulte uit. En ons weet verder dat dit die die enorm die grootste moontlike leen vashou om vir 'n babatjie, 'n onskuldige babatjie wat gebore is nadat Jesus opgestaan het uit die dood uit vir ons omdat ons regverdig gemaak is. Omdat almal al die geslagte wat sou kom in sy naam heilig sou wees. Sodat al die geslagte, elke babatjie wat gebore of hy 'n moor of 'n Mohammedan of 'n Christen se se kind is, word gebore in ware geregtigheid en heiligheid op grond van die offer wat Jesus gebring het. En nou kom die die kinderbesprinkeling en die kinderbesprinkeling kanselleer die kruis en sê ons en ons kinders is met sonde ontvang en gebore. As ons sonde ontvang gebore is, dan sê ons daarmee Jesus nie opgestaan uit die dood het nie. Right. So die twee dope is dis nie die kinderbesprinkeling en die en die doop nie, die groot doop nie. Kom ons haal groot doop uit ons terminologie uit. Daar's nie iets soos groot doop en klein doop nie. Die term hier is die doop. Nou ons weet nou Johannes se doop is nou afgaan, want ons uit die onder die ou verbond uit. Maar nou kom Jesus en Jesus sê: "Gaan maak disippels en doop hulle." En Petrus sê: "Bekeer julle en laat julle gedoop word." Nou my vraag is, hoekom sal Jesus en Petrus hierdie ding so herhaal? Hoekom maak hulle so gewig daarvan om te sê: "Gemaak disippels en doop hulle. Bekeer en doop." Wat beteken nee, bekeer? Die woord bekeer het ons gesê, is ons nou nie om op te rook en te drink en, en nou te begin kerk toe gaan nie. Om my te bekeer is om anders te dink, om te dink soos God dink. Jy sien al die jare, vir 2000 jaar na die kruis, dink ek, dink meeste van die godsdienstwereldse mense, dink hulle soos wat die duivel vir hulle voorgesê het en die prediking gebruik het vir sy, om sy verwerk vir hom te doen. Want dier die prediking is vir ons vertel, dat ons in sonde ontvangen gebore word. En dit kom uit uit Psalm 51 in die skrif uit wat Dawid gesê het. Maar as ons die as ons die kruis raak lees, dan sien ons dit het geloop tot by die kruis en van daar af kon dit nie verbykom nie. So ons kan dit nie meer wees nie. So jy sien, so wat ons moet verstaan is dit as as ek die duiwel is die vader van die leeu. En as ek die duiwel gehoorsaam, dan maak ek van hom uh wil ek sê dan gee ek hom gesag oor my in die sin. Jesus sê in Johannes 8, hy sê, jylle het die, hy praat met gelovige jode, hy sê, jylle die duivel as vader, want jylle doen die wil van jylle vader. Hy sê, hy is die mense moordnaar. En omdat hy die mense, en, en dan lieg hy daar oor, en dan glooi jylle om. So hoe maak hy? Die duivel maak dood. Hy sê, moet nie omvrees wat die lichaam kan doodmaak, daarna niks kan doen nie. Hy sê, vrees om wat lichaam en sien jou kan verderwe. So, as Jesus sê, die duivel is een mense moordnaar, dan is hy mos een mense moordnaar. Jesus lieg mos nie. Nou sien ons, hy maak mense dood, dan gee God die skuld, En dan glo die mense hom. Dan sê hy sê Jesus, julle die duiwel as vader, deurdat julle die leuen glo wat die duiwel vir julle vertel. sien jy die beginsel? Nou dieselfde. As ek ten opsigte van maak nie saak wat nie, kom ons sê die kinderbesprinkeling. Die besprinkingsformulier glo dat hierdie babetjie, hierdie klein Niklas vanmôre, kom ons vat Niklas as 'n voorbeeld, dat hy in sonde ontvange gebore is. As ons dit aanvaar en oor hom uitspreek, ons het die ander Sondag daaroor gepraat. Jesus sê Dis nie wat in 'n mens ingaan wat hom onrein maak, dis wat uit hom uitgaan wat hom onrein maak. So kyk wat maak ons? Ons maak hierdie onrein uitspraak oor ons kinders. Ons sê hy's in sonde ontvang gebore. Luister, ek wil julle net een ding verstaan hier. Ek my ouers het my laat besprinkel in onkunde. Ek het my seuns laat besprinkel in onkunde. So moenie dink ek staan hier en veroordeel hulle. Wie wat staan ek hier? Ek sê ek is dankbaar dat ek die waarheid ontdek het en ek is nie meer 'n slaaf van die leuen nie. En daarom doen ek dit nie meer. Daarom is dit nie meer te sprake in my lewe nie. Maar daar's geen veroordeling. Onthou wat sê die woord? Die woord sê daar is dan nou geen veroordeling nie. Hoekom nie? Omdat Jesus die prys betaal het. Vooruit. So hy het die prys betaal vir die leuen wat ek geglo het, wat my pa geglo het en wat my oupa geglo het. En daar's nie veroordeling vir my vir my of vir my pa of vir my oupa by God nie. So ek wil wil hê ons moet een ding hierso sê vanmôre. As ons na die konsep van die doop en die leen van die besprinkeling kyk. Luister mense, is daar nie veroordeling nie en ons is nie besig om ons vinger onder iemand se neus te druk en te sê jy's nou van die waaf nie. Wat ons doen is dit ons wil die waarheid omhels want daar is 'n krag. Daar is 'n krag in die doop. Die Here het nie verniet vir ons hierdie ons kan sê opdrag gegee Maar wie wat, as ons nieuwe testamenties kyk, is dit eindelijk nie een opdracht nie. Jy weet, is interessant, toe daar nou baie ouders tot geloof kom, tot bekering kom, anders begin dink, toe kom die vraagstuk dadelijk uit die jode dom uit op, en sê, joh, maar moet hulle nie, moet hierdie heidene wat nou tot geloof gekom het, moet hulle nie ook besnui word, en moet hulle nie ook dier al die rituele van die jode gaan nie, en die, die sevende dag hou, en al die, die sabbat hou, en al die goeders doen nie. En toe eh, stuur hulle een, eh, een commissie, as jy wil, in vandagse termen, stuur hulle na die ouderlinge in Jerusalem, toe daar in handelinge 15 lees ons daarvan. En um, hulle sê in handelinge 15, vraag hulle vir die, vir die klop ouderlinge, wat maak ons oor die vraagstukke? Dan antwoord die ouderlinge so, hulle sê, die heilige gees en ons het besluit, dat as, as die heidene, as julle, hy sê nie julle moet nie, as julle, hy sê, as julle julle onthou van hoerewee, en van wat verwirg is en van bloed. Hy sê, dan sê jylle goed doen. Dit sal tot jylle voordeel wees. As jylle dit doen. Nie, jylle mag nie hoereer nie. Jylle mag nie bloed eet nie. Hoor jy die ou verbond gesê, jy mag nie, jy mag nie. Nou sê jylle, as jy jou daarvan weerhou, sal jy goed doen. So ek wil amper sê, ek wil amper die doop onder die selwe kampskeer en sê, dis asof die Heere sê, uh, dier jou te laat doop, daar is een kracht in, daar is waarde in daar is een kracht in dat vir jou waarde gaan hee. En ek wil hee, jy moet deelwees van die waarde. Ek wil nie, jy moet laat dit voorbij, by jou voorbij gaan nie. Want hy het dit nie om doof en noote gesê nie. Maar hy, hy kom nie en sê, waar, jy het nie gedoop nie, nou geen help toe nie. Hy, jy het nie gedoop nie, daarom gaan jy gestraf word nie. Dis nie dit nie. Weet jy waar, waar gaan dit? Die straf is gedra. God bedink nie die hel oor jou nie. God bedink hemel vir jou. God bedink een verhouding met jou om die ewige lewe wat ons gesê is om hom te ken. So God wil in verhouding met jou wandel op hierdie aarde. En nou sê God elke moontlike obstruksie, elke moontlike saak wat kan maak dat jy nie in die volheid met my kan wandel nie, dit wil ek uit die weg ry. Nou kyk wat het hy gedoen? Aan die kruis het hy elke oortreding, elke misdaad, elke vloek, elke gebrek alles het hy weggeneem sodat daar van God se kant af geen skeidsmuur tussen my en God is nie. Niks is nie. Nou is daar net vrymoedigheid tussen my en God. Maar nou, onthou wat het God vir Abraham gesê? Hy het sê, Abraham, hy sê, jy moet my verbond hou. Hy sê, ek het nie verander nie. Ek het 25 jaar vir jou gelede gesê, ek maak jou groot nasie. Ek meen het. Hy sê, Abraham, maar jy moet het in besit kan neem. Hy sê, Abraham, om het in besit te kan neem, het Abraham nodig gehad om Godse geest die geleentheid te gee om 'n oortuiging te bring. Want jy sien die oortuiging in Abraham se gemoed was ek is 75 jaar oud, 85 jaar oud, 95 jaar oud, ek is onvrugbaar. Die, die klok het gelei, dis verby vir hom en tant Sara. Hier in sy gemoed sê hy, dis onmoontlik. Dit is nou so, ek is onvrugbaar. Wat hy nodig gehad het, is God se gees. God se gees wat 'n omslag kan bring. Luister mooi. Die omslag wat nodig is is nie Abraham se geloof in God nie. Dis God se geloof in Abraham. Kan jy die verskil hoor? God se geloof moet oorneem in my. Jy sien, my geloof in God formuleer ek in my denke. En ek glo God en ek glo wat hy gedoen het en ek aanvaar hierdie goed. Dit is wonderlik mense. Ek aanvaar dit, maar wie wat? Dis nie genoeg om die gesiekte se mag te breek nie. Dis nie genoeg om die finansiële tekorte in my lewe te kanselleer nie. Dis nie genoeg om in triomf en oorwinning te lewe nie. Dis nie genoeg nie. Wat ek nodig het, ek het die geloof van God nodig. Daarom toe Jesus die vyeboom vervloek het, het hy gesê, uh, en Petrus het opgemerk en sê, Here, maar hy is nou het hy verdroog. Dan sê die Here, sien jy jou pogings, die mense poging is vervloek. Die mense poging sal nie werk nie. Hy sê As julle die geloof van God het, sê julle vir hierdie berg sê, hierdie teenstand wat teen julle kom, sê julle sê, "Hef jou op en word in die see geplant." So dit was God se hart. Hy het gesê, dit moet gebeur. So wat wat in my en jou moet gebeur in ons lewens is God se geloof in my moet die probleem oorwin. Nie my geloof in God nie. My geloof in God stop kort. Hoor jy my mooi, moet ek dit weer sê? Ek sê my geloof in God stop kort. Maar God se geloof in my het geen geen vorm van beperking nie. En daarom moet ek elke versperring van my kant af wat daar in my denke is, want die einddoel van my geloof is wat die saligheid, die redding, die gesond maak van my denke. Om te dink soos wat God doen, om bekeer om bekeer te wees soos om te dink, om in alle fasette van my lewe te dink soos God dink. Jy sien hom in pas te wees. As jy in 'n peloton marseer vir julle ouens wat nie weer mag was. Jy weet 'n ou kan net 'n een treetjie gee wat effens kort is dan sy uit, dan sy uit uit pas uit. Dit beteken nie hy hy loop in 'n ander rigting nie. Dis net sy voete. Hy gaan nog in dieselfde rigting alles, maar net sy voete is nie in pas nie. Daar's die hele peloton in, in sy kanon in. En dis die beginsel hier wat die Here sê, kom in pas met my. Ek het 'n droom vir jou, kom in pas met my. Nou sê hy, waarom sal ek ek wil sê enige steen onaangeroer laat wat kan maak dat daar 'n deurbraak kom vir God se gees. Jy sien in Abraham se geval was dit net drie maande, wat die uh, heilige gees die geleentheid gehad het om oortuiging te bring, toe neem Godse geloof in Abram oor. Toe sê Abram nie meer, maar ek, I'm healthy, I'm wealthy nie. Toe sê, sê Abram, ek is Godse kind. En Abram is so oortuig van Godse liefde vir hom, dat Godse liefde die besware in sy gemoed kan leer. As kom voorbeeld in die skrif, kyk vir Mooses. Mooses het gesê, Heere, ek is die verkeerde ou, jy kan my nie gebruik nie, ek het een rekord, en ek kan nie praat nie, en ek hakel, en ek het al die goede, en wat moes gebeur? Godse geest moes kom, en sy besware kanseleer, en die geloof van God moes in Mooses oorneem, so dat hy te voet terug gaan, en Faroe gaan uitdaag, en die plaag oor die Egypte bring, en die volk met sy staf en sy sandale uitlei, uit die Egypte land uit. Dis die geloof van God in ons, en dis wat God vir ons wil gee. Daarom daarom dat hy kom en hy sê, ek geef julle een doop, een doop. Nou ons het nou klaar die valse, die totale valse doop, of die besprinkeling as vals uitgewees. Ek gaan nou nie eerst meer daarover praat nie. Die doop van Johannes is in die bed gesit. Johan, uh, Paulus het dit vir ons mooi gedoen in handelinge 19. Nou kom ons by die doop, wat Jezus sê, maak disciples en doop hulle en hy en dan gaan uh, Markus 16 en hy sê hierdie ding, hy sê die wat glo en hulle laat doop sal gered word. Dis interessant, die nuwe vertaling het hom ons gaan verander. Hy sê want dit moet by die formulier pas. Hy sê uh, die wat glo en gedoop is, so het hom verander in die nuwe vertaling. Maar maak nie saak nie. Die essensie is die volgorde is altyd omgedraai. So nou wil ons die vraag vra vir môre. Waarom sou God dan hierdie voorstel maak? waarom vind God dit nodig, Jesus dit nodig om te sê, jylle moet gedoop word? Jy sien, as ons van recht van die begin af kyk, dan sien ons waar het vandaan kom. Hy sê, die doop was een proces, wat ons sien wat Godse gees in betrokken is. Um, ehm, 1 Korintheers 10 sê, die, die volk wat uit Egypte land uitgetrek is, is gedoop in die volk en in die see. Daar is doop. Nou kyk nou mooi, in die rooi see, het hulle, hulle is nou wel is waar nie onder die water nie, maar het onder die watervlak, het hulle deurgeloop, droogvoets. Waarom? Die Sooskanaal was nog nie gegrawe nie. Die pad Palestina toe was oor drooggrond, daar was geen versperring nie. Maar Godse geest, die wolk in die vierkolom, leid die volk toe hulle uittrek uit die gitland uit, leid hulle na die skelfsee toe. En toe hulle by die skelfsee kom, toe sit Faroe hulle achterna. Faroe, wie was Faroe? Faroe is, is die slavedrijver is die een wat hulle in slavernij gehou het, is die mag van duisternis. Hy verteenwoordig die mag van duisternis in die lewe. Die mag van duisternis is achter, en die versperring is voor, die see is voor. En aan die ander kant leed die woestijn, en aan die ander kant leed die, leed die beloofde land. So, daar is hierdie versperring. En dan roep Mooses en sê, Heere, wat nou? Dan sê die Heere, wat roep jy na my? Maak op die see, en dan maak hy die see open, en dan trek hulle dier. En nou sê Paulus, hulle is gedoop in die wolk en in die see. So, dat was twee doope. Een doop in die geest, en die gees het hulle gelei na die water toe. En soos hulle gedoop in die water. En wat het in die water gebeur? Wat is die symboliek daarvan? Die symboliek daarvan is dit, toe hulle dier die water is, het Faroe nooit weer een rol in hun leven gespeeld. Die, die doop was die plek, was die afsnijpunt, waar Faroe sy aanspraak op hulle vernietig is. Ek wil jy my mooi verstaan ons is oorgebring. Hulle is reeds uitgetrek. Hulle is reeds uit die uit die, uit Egipte land uit. Hulle is reeds in aantog op pad na die beloofde land toe. Maar die mag van duisternis sê nee, maar ek weet jy's uit, maar kom ek haal jou terug. En eh, Farao en sy impies kom agterna en sê kom, ek maak julle bymekaar se klomp skape. Ek ek gaan kom julle terughaal. Maar jy sien toe die toe die see kom, toe die doop kom, die doop was die plek waar met Farao gedeel is in hulle lewens en Farao sou nooit weer 'n aanspraak maak om hulle terug te trek nie. Want in die doop is met Faro gedeel. Daarom dat toe hulle aan die ander kant, toe hulle aan die ander kant uitstap uit die see uit, dat hulle hierdie loflied kon sing en sê, die perd en die reiter het, die see, het God in die see gewerp. So sien julle die beginsel, so ek wil jou e-, een ding sê, die vijand loop rond soos een brilne leeuw, om te kyk wie ek kan verslind, vandag. Hy is die die wat seelslag en verwoes. En ons sit hier, en ons ken, Hier is nie een van ons wat nie ken, ken nie sy aanslag om te steel te slag en te verwoes ons leven, of om, om, om, om ons te mislui nie. Hoe hy soos brinne leeuw rondloop nie. En nou kom Jezus en Jezus sê, ek wil vir jou help, ek wil vir jou help in hierdie oorwinning oor hom. Hom moet jylle teedstand sal vastig in die geloof. Hy sê, hoe gaan jylle oor hom heerskapie voer? Nou, die eerste ding wat Jezus sê, gaan, maak disciples doop hulle. Dit is interessant, ou, ou Petrus het nie lang gewag nie. Want hy sê toe bekeer julle en laat julle gedoop word. Sy sy preek was nie so lank as myne nie. Sy het net 5 minute aangehou. 5 minute. Toe sê die ouens, "Wat moet ons doen?" Toe sê hy, "Bekeer julle, laat julle gedoop word." Sê hy, "Hier's ons." Ek weet nie waar hulle die water gekry het nie, maar daar was 3000 ouens daai daai dag gedoop. <laughs> hulle het nie gewag nie. Hoekom? Petrus het die waarde hiervan besef. Daarom het ges, Petrus gesê, "Ons moet klaar maak. Kry klaar met Egipte land. Sny Egipte land uit jou lewe uit. Kry klaar met hom." Goed. Dan kom Paulus, en Paulus skryf verder vir ons in Romeine 6, hy sê hier ding, hy sê, as ons met hom saamgegroeid het, in gelijkvormigheid aan sy dood, dier die doop, hy sê, dan sal ons dit ook wees, in gelijkvormigheid aan sy leven, dier die opstanding. So kyk die beeld, om onder die water in te gaan, is om te sê, ek sterwe. Wat, doen, wat sê ek daarmee? Ek sê daarmee, jyre, ek identificeer my, ek herken, dat toe u aan die kruis gehang het en gesterf het fysisk, het God my in u gesien. Ek was in u, my oortredinge, my ongerechtighede, my misdade, het u daar opgehang, het u laat sterwe. En nou wat ek nou doen is, ek sê, Heere, ek sterf saam met u. Ek erken dat, so wat God sê, my verbond is met jou, maar jy my verbond hou. God sê, ek het jou ingesluid. Nou sê ek, ja Heere, ek aanvaard dat ek ingesluid is en daarom identificeer ek met u in die doop. En daarom sê hy, as ons met hom saamgroei in gelijkvormigheid aan sy dood, hy sê, dan sal ons nog iets wees. Hy sê, ons sal ook met hom saamgroei in die gelijkvormigheid van sy opstanding. Jy sien, want daar kan nie een opstanding wees daar nie dood was nie. Ek kan nie uit die dood uit opstaan as ek nie gesterf het nie. Jy sien, in die symboliek hier is, die opstanding uit die dode is die is die uitkom uit die water uit, uit die graf uit is is 'n simbool van die opstanding uit die dode. Hoekom? Omdat ek eers gesterf het. En daarom is dit 'n doodreken. Daarom sê Paulus so dit pragtig in Romeine 6:11. Hy sê hy sê so, hoe? So op die manier deur die doop. Hy sê moet julle julleself reken dood vir sonde. En dit het, was die teksvers wat in my lewe gedraai. Ek het nie die doop verstaan toe nie, maar die teksvers het my lewe gedraai en eh, het gesê ek kan 'n som maak en ek kan sê Here, ek reken myself dood vir sonde. Ek ek leef nie meer vir sonde. Sonde het nie meer hou vas op my nie. My fokus is nie meer sonde nie. Maar ek ek ag myself lewend. Ek reken myself lewend vir God in Christus Jesus. Jy sien as ek myself lewend kan ag, dan kan sonde nie meer 'n effek op my lewe hê nie. Dan gaan ek nie meer in sonde bly nie. Ek mag nog foute maak en wat ek doen, maar dis nie die issue nie. Maar ek gaan nie dan volhard nie. Ek gaan nie die strijd in my leven, tussen goed en kwaad van die verkeerde boom, gaan nie meer bestaan nie, want ek het gesterwe, maar jy sien, ek het nodig om te sterf. Jy sien, daar gaan nog een beeld, en daar is soveel beelde, hele skrif is vol beelde, Petrus skryf ons daar by, Petrus, 1 Petrus 3, 21, 20, 21, ek moes julle dit laat lees het, maar as die tyd nie, so, maak dit een noot af, luister na die band, uh, daar sê hy, hy sê, die, hy sê, Noach is met acht siele dier water heen gered, waarvan die teebeeld die doop ons ook nou red. So hy sê toe Noag met die met die sonvloed, toe Noag deur die water heen gered is. Hy sê is die is dit ook 'n simbool van die doop. Hy sê nie as 'n aflegging van die vuilheid van die vlees nie. Met ander woorde, die doop was nie ons sondes weg nie. Wat het ons sondes weggewas? Die bloed van Jesus 2000 jaar gelede. So ons sondes is klaar weggewas. Deur my te laat doop was ek nie sondes weg nie. Dis klaar weg. Deur te laat doop wat doen ek? Hy sê nie as 'n aflegging vir die vyelheid van die vlees nie, maar as 'n bede tot God om 'n goeie gewete. Oef, hier kom hy. Hy's 'n bede, die woord bede is die woord aanspraak. Hy sê as 'n aanspraak op 'n goeie gewete, wat beteken dit? My gewete is die plek hier in my kop wat my herinner, wat sê, maar wat van dit? Wat van dit? Hoor hier vir Moses. Here, maar wat van die ou wat ek doodgemaak het? Wat van dit? Wat van dit? Hoor jy? Dis die gewete. Hy sê maar die aanspraak op 'n goeie gewete is vir my is die mooiste, die babietjies. Kyk nou kyk daai klein dogtertjie wat op Marita se skoot sit. Nou sê vir my wat sê wat het sy in haar gewete wat sleg is? Sy's onbewus van kwaad. Ek wil amper sê hy wat geen sonde geken het nie. Dis hoe dis hoe babietjies gebore word. 'n Rein gewete om te sê, Here, ek het gesterf. Maar in ander woorde, omdat ek gesterf het, is daar geen dis bevestig dat daar geen verlede is. Die Here sê as iemand in Christus is, sy nuwe skepping, die ou ding het verbygegaan. Nou, wat is die doop? Is dis 'n bevestiging, is 'n oortuiging vir my om te sê ek het gesterwe, ek het nie meer 'n verlede nie. Daai een is dood, so ek het 'n rein gewete. Ek het nie 'n aanklag uit die verlede uit nie. Daar's geen aanklag uit my verlede uit wat meer 'n plek het in my lewe nie. So sien julle, sien julle die, die die beeld hiervan. Dan nou kom die profete en die profete sê vir ons 'n klomp goeie um, Jesaja skryf ons Jesaja 40, as hy van Johannes die dooper praat, dan sê hy, geef ons nog iets van die doop. Hy sê, troos, troos my volk, sê jylle God, spreek na die hart van Jerusalem, roep haar toe, dat haar strijd voorbij is, dat haar skuld betaal is, dat sy hand van die Heere dubbel ontvang, van alle sondes. Haar skuld is, hoor net, hoor die kruis, hoor die kruis, spreek na die hart van die gemeente, na die hart, sê vir wat sy graag wil hoor, dat haar skuld betaal is, dat haar strijd voorbij is, en dat sy nou uit die hand van die Here in plaas van die vergelding vir dit wat verkeerd was wat Jesus nou op hom geneem het uit die hand van die Here dubbel ontvang vir al haar sondes dubbele seën ontvang hy sê die stem van een wat roep hoor jy wie is die stem van een wat roep in die woestyn wat het Johannes gesê hy sê ek is die stem van een wat roep in die woestyn maak die pad van die Here reg uit hoor net wat hy hy sê die stem van die een wat roep in die woestyn maak die pad van die Here reg uit wat is die pad van die Here kyk mooi Daar het ons gesê is ek, liggaam. En daar is ons 'n siel, ek, nê. Nee. En nou het God se gees in my kom woon. En nou is die pad van God se gees. Die pad van God se gees. Onthou net, hier was Jesus. Hier's Jesus liggaam, Jesus siel, die persoon en God se gees was binne hom. En die die dag toe Jesus gedoop is, het wat gebeur? Het die Heilige Gees soos 'n duif verskyn. Waar het die Heilige Gees vandaan gekom? Die Heilige Gees was binne in hom. So wat gebeur het? Die Heilige Gees het deur sy denke uitgestort op sy vlees. Deur sy denke uitgetort op sy vlees. Daarom sê Paulus, hy sê as ons ons liggaam gestel het as 'n offer vir God se Gees, moet ons verander word in die vernuwing van ons gemoed, sodat God se Gees 'n hoofweg kan hê. God se Gees 'n hoofweg. Hoor wat sê Jesaja 40. Hy sê berei die weg in die woestyn. Hier is die woestyn. My denke Hy sê berei die weg in die woestyn, maak 'n groot pad vir die Here, vir God se woord om deur te beweeg sodat God se gees kan uitstort op my vlees. Weet jy wat? Enige gebrek, enige tekort, enige krisis wat ek en jy in ons lewens het wat onopgeklaar is, het net een rede, een antwoord. Dis 'n gebrek aan die uitstorting van God se gees. En waarom kan God sy gees nie uitstort nie? Omdat daar denke, omdat daar, ek wil sê, blokkasies in my denke is, en daarom dat daar nie hoof weg is nie. Hy gaan verder, Jesaja 51, ek moet nou ophou nou, Jesaja 51, vers 11, hoor net wat sê hy, hy sê, is dit nie vers 10, hy sê, eerst die een wat die pad oopgemaak het, die woestijn, eerste een wat die, pad, oh, die, die, die, die see oopgemaak het. En nou verduidelik hy van die, die, die, die see, die pad vir die verlosses, dier die see, dier die, dier die rooie see, nee. En nou sê hy vers 11, hy sê, so sal dan, hy sê, so hoe, die pad dier die see, soos wat hulle gedoop is in die see, hy sê, so sal dan die verlosses, wie is die verlosses? Dit is allemaal wat om aangeneem het, nee. So sal dan die verlosses terugkeer na, Sion, waar Sion? Sion praat van die berg van die Heere. In die laaste van die dag sal die berg van die huis, Sion, die berg van die huis van die Heere, die gezag van die gemeente, vaststaan op die top van die berge vrewe wees by alle hevels. Sê hier, um, Micha 4 en Jesaja 2. Nou goed, wat sê hy? Hy sê, Sion is die gezag. Hy sê, so sal dan die verlosses terugkeer na Sion, in, terugkeer in gezag. Ondou wat het God gedoen, van die begin af het hy gesê, onderwerp die aarde en heers daar Onthou julle het hy dit gesê? Onderwerp die aarde en heers daaroor. En heers ons oor die aarde of heers die aarde oor ons? Hm? Dit het omgedraai, maar dit moet herstel want die hele skepping wag met rykhalsend verlang op die openbarmaking van die kinders van God. Nou sê hy om die kinders van God te openbaar, het ons nodig om terug te keer tot Sion, terug te keer tot gesag, hoe sê hy? Soos God God 'n pad deur die see gemaak het, hy sê so sal dan die verlossers terugkeer na Sion. Mens, ons tyd is op. Ons kan nog baie hiervan sê. Maar ek wil vir jou vraag. As God dit nodig geacht het, om hierdie uitspraak te maak en te sê, maak disciples en doop hulle. Bekeer julle en laat julle gedoop word. Dan wil ek sê, en ek kan dit in my eie leven sê, dit het kracht. Die is waarde in. En nou denk ek aan die skrif in, in Johannes wat sê, laat ons lief hee nie met die woorde in die tong nie, maar met die datum en waarheid. Johan gebruik altyd hierdie beeld, hy sê, die, die vijf parreikies sit op die klip en besluit om in die water te spring. Hoeveel sit op die klip? Nog al vijf, wil nog net besluit. Hulle is nog steeds op die klip. Ek wil vir jou vraag, ten opzichte van hierdie saak, is jy nog op die klip? <laughs> hierdie besluit geneem? Of, of is dit al daar? Jy sien, en ook, eh, jy kan baie besware hee, ek, ek kan onthou die dag toe, toe die, die oortuiging by my gekom het, ek het nie gesoek of gevra daarna nie. Um, maar Godse geest, dis precies. En, en eh, die een rede waarover ons in hierdie gemeente nie vir die ouwe sê, jy moet gedoop word nie, is omdat ek een ding in my eie leven ontdek het, en dit is dat Godse geest was die een wat my gevat het aan het. En die Godse geest kom en my daarin lei, toe wil ek, maar weet jy wat, Godse geest sal jou nie lei as jy die deur toegemaak het nie. Baie van ons het die deur toegemaak. En die grootste leen waarmee ons die deur toemaak is om te sê, ek aanvaar die leen as my doop. Dit was nooit 'n doop nie. So daai een gaan nie geld nie. Maar as jy as jy daai leen 'n eh, vesting maak, gaan hy 'n vesting word en daai leen gaan nie toelaat dat God se gees deurbreek in jou lewe om jou te oortuig van die waarheid van die doop nie. En dan gaan jy daar buite bly staan. En en dit gaan nie tot jou veroordeling wees nie, maar wie wat die die doen daarvan kan tot jou bevryding wees. Dit is die ding wat ons moet raak sien. Maar wat ek wou sê is ek het dit nie gesoek nie. Ek het dit regtig nie gesoek nie ek het iets anders bedink, maar ek het 'n begeerte gehad na God se gees en God se gees het het sonder dat ek gevra het of gesoek het daarna hierdie ding vir my so duidelik oopgemaak sodat ek dit met julle bespreek vandag. En uh en toe het ek dit laat doen. En ek kan onthou by ons was dit in die openbaar. Dit was nie in 'n gemeente nie. Ons was nie in 'n gemeente wat doop nie. So waar is ons gedoop? Ons is in Rob Ferreira se warm swembad gedoop in Julie maand op 'n Saterdagmôre in die middel van die vakansie tussen 'n helende menigte van mense wat gedink het ons is heeltemal koekoes. Vir my was dit 'n sterwe. Vir my was dit regtig die einde van myself om by daai punt te kom. Nou ek ek sê nie dit hoef so vir jou te wees nie, maar ek wil net vir jou sê dit maak nie saak nie. As jy sterf, dan het jy mos nou nie meer 'n image in elk geval nie. Dit lyk dit nie 'n image nie. En as jy by by sterf kom, dan verval die die besware. Maar ek wil jou vanmorgen uitnooi, uitdaag, sê, Paulus sê, as een Heere, as een geloof, as een doop. En ek vir jou dit sê, hierdie drie doop saam, en ek dink ons verstaan die een Heere. Ek dink ons verstaan die een geloof die in die tyd. Maar ek, ek is nie oortuig daarvan, dat ons die een doop verstaan nie. Uh, as ons dit verstaan, dan moet ons die vraag vraag, het eh, bly ons dan nou net by die voorneme? of dink ons dat dit nie belangrik is nie? Um, ek dink dit is. Ek weet wat dit in my leven beteken het, en nog steeds beteken. En ek wil net vir jou ook dit sê, dat die doop is nie eenmalig nie. Die doop is nie, ek het my nou gedoop en nou is ek ook klaar nie. Die skrif sê, Paulus sê vir ons, so moet jylle jylle reken dood vir die sonde. So elke dag is herhaling van my doop. Ek gaan nie weer onder die water nie, ek hoef dit nie te doen nie. Maar elke dag onthou ek, ek het gesterf. Ek onthou my begrafnis van die water, die graf, die, die water is een begrafnis, ek onthou ek is begrawe, en in die begrafnis, daar merk ek, ek sê jyre, ek onthou ek is begrawe, ek is dood versonde, en as hier ding aan my deurklop, en hierdie versoeking kom, en hierdie goede kom na my toe, dan sê ek jyre, ek het gesterwe, ek is begrawe, ek leef nie meer nie, dit maak dit net soveel makkelijker, ek sê in jylle vanmorgen, ek sê in jylle vanmorgen om, met hierdie, guns van God, omdat ons vlees is, help hy ons. Soos wat hy met die nagmaal vir ons brood en wyn gee om ons te herinner dat hy dit bedoel. So gee hy vir ons die doop om ons te herinner dat ons saam met hom gesterf het en opgestaan het in 'n nuwe lewe. Dankie Vader. Dankie vir die woord, dankie. Dankie dat ons elke struikelblok alles wat in ons gemoed nog beperkend kan wees dat ons daarmee kan deel. En Heere, ons besef, as, as Paulus vir ons sê, maak dood aan jylle lede wat op aarde is, dan besef ons Heere, dis nie dat jy aksie teen ons lywe het nie, teen ons lichaam het nie, want jy het self gesê, ons voet en koester ons lichaam, en ons lichaam is een tempel vir jy. Maar Heere, as hy, as hy sê, maak dood aan jylle lede op aarde, besef ek, Heere, dit is die, is die oud denken. Heere, in hierdie oud denken, in hierdie goede wat ons vasthoud, en dat ons daarmee da kan deel en finaal kan deel, so dat, so dat die geest kan uitstort, so dat die geest, heren, ons besef, daar is een groot pad nodig, dat die geest kan deurbeweeg, deurbeweeg om op my vlees uit te stort, om die oorwinning, om die verlossing, om die geneesing te bring, wat jy bedoel het, waarvoor jy met die leven betaal het, ek eer die daarvoor, Vader in Jezus naam, Amen.